učíme v relaxovaných důlcích, snažíme se relaxovat očními důlky. We relax the muscles inside the eyes. We see how they connected with all the muscles in the face. Všechny všechno má spojení, ale to cítíme jedině, když jsme relaxovaní. Aby jsme viděli pránu, musíme se relaxovat. otočíme, yoga, qigong, relaxaci, napětí. No, jestli se to stane součástí vzdělání, no tak budeme mít ve společnosti málo problémů. v Japonsku, kde je napětí ještě mnohokrát, mnohokrát větší než u nás. Vždycky ráno ty dělníci dělají rozcvičku. Hm? Ty, části rozcvičky je napětí, je prostě povolení napětí. Pak fachaj jak automaty. Zvláště když máme deformaci v těle, my se nedostaneme k té moudrosti, jak s tím pracovat, pokud jsme stále v napětí. My musíme vědět, jak se uvolnit, pak zjistíme, jak s tím pracovat. očima. Oči vidí, mysl tež vidí. A to, co vidí, to jsou obrazy. Teď z hlediska teravády vidí eh, skutečnost, z hlediska nedualistického pojetí vidí obrazy. Obrazy a skutečnost to není to samé. My nemůžeme oddělit stůl od tvrdosti stolu a tak dále. A tvrdost patří mysli nebo patří stolu? <laughs> v těle to samé. Tvrdost patří kloubu nebo patří mysli. Když není mysl, není kloup. Když není kloup, není mysl. No všechno vyvstává v zájemném My sami jsme vystali v zájemném Kdyby naši rodiče nebyli v zájemném stavu, tak bychom nevyvstali. No a vystali jsme v prázdnotě. No a hýbeme očima nahoru a dolů devětkrát extrémní pozici trochu. Přitlačíme, ale přitlačíme moudrostí, ne silou. Moudrost nic nepřehání. A ví, co je možné a co není možné. Mm-hmm. co? Samozřejmě se zavřením. Jo, to... Ne, tohle, když, když cvičím. No samozřejmě s otevřeným. No, tím, že... No já to dělám zavřeně. Ale vidím, že tady plno lidí má zavřený oči, tak to se ptám právě. Aha, s otevřeným očima. Pak, když zavřeme oči a děláme ten zvuk, tak eh, pak se můžou objevit ty barvy. Ne? jinak ne. No a tak, když jsem byl v Indii teď, tam v kuchyni dělal jeden přisleplý, který skoro neviděl. No a tak jsem ho naučil tohle cvičení a začal vidět barvy a viděl líp. A musí být to uvolnění. A ty oči musí být úplně zavřený, nic nedopustit, aby tam byla škvíra. No. A teď jenom otáčíme. Snažíme se uvolňovat celé tělo a přitom točit hlavou. Relax the whole body. pomalu nic nás nehoní. Jdi do extrémní pozice a moudrý tlak, aby jsme se dostali až na hranice možností. на другую страну. růst. Mm. Tak a teď kolena Pati. teď uvolňujeme všechny klouby, tím pádem tedy všechny svaly. Stojíme v pevné pozici. Vzpomeňme si na ty body. We remember the places of support. Hm. We see how the places of support are interconnected and relax the whole body. shoulders. Is lung meridian. Later we can study for the shoulder, for the lung meridian. Shoulders are very important. They start below the shoulders. And we relax with the sound. See. See. See. and we relax with the sound. Uh, končí, ty eh, končí v prstech, v prstech u nohou nebo na, na šlapce a kontroluje vlastně šlapky. No a my hýbeme zápěstí, vlastně uvědomujeme si, jak šlapky a zápěstí jsou spojené dohromady. Když šlapky mají napětí, zápěstí má napětí, Zápěstí má napětí, šlapky mají napětí. No a začínáme lépe chápat ty důležitost správného správné podpory. kyčle, kyčle, po kyčle je nejdůležitější meridian. Jater, spojený se žlučníkem, vnitřní strana játra, vnější strana žlučníku. Vizualizujeme a uvolňujeme se zvukem ší. ší. krásné bradavky. No a my pozorujeme, jak je to spojené s kotníky. Relaxujeme zvukem sí. sí. je dominována elementem země a vody, střed ohněm, spodek větrem. A tak kotníky spojí celé tělo. No a teď je Angačarana. Používali moudrost, aby jsme šli v rámci svých možností, ale vždycky trochu přitlačili a uvolňovali. We move so, so we go. in the framework of our possibilities without using force and extending with wisdom not by force. The lengthening of the sinews is the lengthening of life in Chinese medicine. kterou stranu. Otáčím hlavu dozadu zároveň. hruvem. pozorujem, jak ty zábrany v patách, v kolenech, v kyčlích, rameny, lokty, zápěstí jsou navzájem spojené. A uvolňuje. A teď cvičení na dech, zvýšení kapacity pět. Postavíme se na špičku, na špičku u nohou, s nádechem a držíme dech, co pokud možno nejdéle bez násilí. Pak, když to nejde dál, zkusíme ještě to naplnit plíce, no a zase zpátky. Nejprve se šlapkami ven. First the toes outwards. vždy eh, můžeme vždycky ještě najít místo, další místo v plících trochu. A pak se můžeme naučit zůstat pod vodou dlouhou dobu. We learn to relax intention. That is wisdom. Hmm. A tak se učíme správně dýchat a správně žít. teď prsty mnoho směrem dovnitř a pokračujeme ve cvičení uvolňování napětí a přirozené dýchání. stisk prostou nohy. Stabilita. A jdeme trochu na přípravu na koufu. Министра подпоры, воинного министерства подпоры. zakončíme naším tradičním cvičením. Thank you. mozek, dozadu uprostřed. Patra jako kečáry mudra. pracovali v páteři gravitací, ne silou. Silou bude nebezpečný. We prolong the muscles of the inner muscles of the skeleton by gravitation, not by force. dechu osmičku a pozorujeme, jak je dělat pravidelně v různých pozicích. jednička je v taoismu nejlepší číslo, protože to jsou dvě nuly. Osmička je nejpříznivější číslo, dvě nuly. Ha? Z jedné nuly je druhá nula, dvou nul je nekonečně mnoho nul. Hm? ступени раскрываться цветенью. Сиха, ху, фи, хэ, ци, tam, kde dodělají vole na pastu, ale tělo samo sebou dýchá. studovat knihu pro mě v vlastním těle. cítit, jak když jsme uvolnění, těžiště se přesune do tantien. Vzpomeneme si na embryální dýchání, nádech tantien míme, výdech míme tantien. Když to cítíme, dech se stane jemnější, sebou Bude přirozeně vstupuje a odchází z těla hladným pohybem, jemným pohybem. Herzen, Lungs, Nabel, wieder. shoulders. Press a little bit together. So that we feel the armpit. the energy flowing from the two centers of the palms. That is your life. nosem, výdechu na pusou. результат, че не доходя до танки, пресинки, свалки. As far as we can comfortably. look towards the upper palms, stretching all the sinews and relaxing. Monkey grip. Opičistí skvělé, sledujeme. X, přirozeně vchází a vychází z těla. Srdce dostáváme prostý. Especially pay attention to the sun and the pinky. They as far apart as we can do. without forcing too much. eyes and to the extension of the pinkies and to the sound. Dáváme pozor na podpraždí, na roztahování pastu, obzvláště palce a vajíček. Sam presse ses welkom. Middle of the palm. Fist. Heart. To the left side. If possible, 180 degrees. On the other side. One fist in front of the eyes, other fist that it means movement. And we stretch this in monkey group. Opečistis. Snažíme se držet lokta. pokud možno v jedné línii. K tomu nám pomůže stisk prstou nohy. Natáhneme. Povolíme a do původní pozice. Co na druhou attention, attention relaxed. stretch all the muscles of the scrotum squeezing without relax. <coughs> Kidneys, monkey grip, pay attention to the middle of the feet. přečistí s nohy. Pozornost na prostředek šlapky, jomčen, věčné zřídlo. Až budeme mistry kung fu, budeme sát energii země prostředkem šlapek. nosem vydechujeme, ústy mezi zuby. prostrate knee check, attention on uh, the middle finger. tlačíme na prostředí dlaně na obou stranách. Natahujeme šlachy v pažích. Na té straně. výdech, uvolnění. Teď natahujem šlachy v celém těle, dvojitý ohřívač. Poustáneme pasty. Stretch our fingers place the weight of the body on the tips of the fingers while moving one foot backwards a little. The weight of the body on the tips of the fingers, váha těla na špičkách kosti. A zvedáme hlavu a zároveň tlačíme zadek do zádu a narovnáváme záda. A natahujeme všechny svaly všechny šlachy. ですけど。 孤独。 napětí, uvolním svaly, uvolním svaly v napětí. Stáhnu nohy. dělat malé cvičení na roztahování vnější strany plítek a stehen. Upřeme se o kolena a rovnáme záda. spodek kotníku. palce a druhým prstem nohy a mezi třetím a čtvrtým prstem nohy. Místa podpory. A rovnáme no, záda. palec tlačí na táji díru mezi kostí brady a čelistní kostí. Dlaně zakryjí ucha, obě. A my jdeme do předklonu, ne silou, ale gravitací. S výdechem se snažíme natáhnout šlachy, zvláště jítek a ostehen. With outpress, we try to extend the sinews at the outer side of the calf and the side. Actually, we will be extending the sinews the whole curtain also. Then we do namaskaram krsha, zazanamu, zase narovnáváme svaly lítkách a na stehnách. Kyčle, kostrč, pokud možno. Ve středu sledujeme, co nám v tom brání. Místa podpory. A otáčíme hlavou směrem ke kolenou na pravé straně. gravitaci jdeme že trochu dál, uvolňujeme napětí, relax, in the tension. And the other side, head towards the knees, relax the tension. a znovu nakonec základní pozici. Tají. Dlaně na uši a hluboký předklon. naposledy játra, základní pozice, monkey grip. Cítíme těžiště v tantien, těžiště v tantien, embryonální dýchání, při meditaci též. se. Nastanem paže, nastaneme prsty. A necháme spadnout paže. Otramen, zvedáme hlavu, tlačíme zady po zádu a relaxujeme napětí rovnáme záda. Ty ideálně byly rovné jako stůl. Všímáme si nerovností. Můžeme udělat Diana Banda, to nám dovolí další relaxaci. представлением, хоть и их сварным. Хорошо. ce n'est pas des,